Molitva Svetome Savi O sveštena glavo, slavni čudotvorče svetitelju Hristov Savo, prvoprestoniče srpske zemlje, hranitelju i prosvetitelju, blagonadežni predstatelju svih hrišćana pred gospodom, tebi pripadamo i molimo se. Daj nam da budemo učasnici Tvoje ljubavi prema Bogu i bližnjemu, kojom je duša Tvoja ispunjena bila za života. Ozari nas istinom, prosveti razum i srce naše svetlošću božanske nauke. Nauči nas tebi verno podražavati, Boga i bližnjega ljubiti i zapovesti gospodnje vršiti nepogrešno, te da budemo i mi čeda tvoja, ne samo po imenu, no celim životom svojim. Moli se, sveti arhijareju, za svetu pravoslavnu crku i za otačbinu svoju zemaljsku, koja te uvek s ljubavlju poštuje. Prizri blagodušno na svaku dušu tvojih vernih poštovatelja, koji traže Tvoju milost i pomoć. Budi nam svima u bolestima iscelitelj, u tuzi utešitelj, u žalosti posetitelj, u bedama i nuždama pomoćnik, a na samrtnom času milostiv pokrovitelj i zaštitnik, da bi pomoću Tvojih svetih molitava i mi grešni udostojili se primiti pravo spasenje, i naslediti carstvo Hristovo. O sveće Boži, ne postidi našu nadu koju na tebe silno polažemo, no javi nam svoje mnogomoćno zastupanje, te da slavimo i veličamo Boga, divnoga u svetima svojim Oca i Sina i Svetoga Duha, sada, svakda i vek veka. Amin.